12 15 04 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Mmm, no et ve de gust una cerveseta fresqueta? Ara a Hipercor tens un 3x2 en paquets de 12 llaunes de cerveses Mau, Sant Miguel i Especial Alhambra. Hipercor en recomana un consum responsable. A més, 3x2 amb més de 1.000 productes. Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor. També a Hipercor cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez.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 Us donem la benvinguda una setmana més a les edicions d'estiu de Catalunya sense barreres. Eh, fins a les 9 del vespre us acompanyarem en testimonis d'integració de persones amb discapacitat i malaltia mental. I en aquesta portada del programa us volem comentar que l'11 va celebrar ahir el Dia Internacional de les Persones Sòrcegues. El cas d'una noia sorcega de Lleida que estudia perruqueria va identificar ben bé els hàndicaps, però també les capacitats d'aquest col·lectiu silenciós i poc visible. Mireu, la sorzeguesa és una discapacitat eh, resultant de la combinació de dues deficiències sensorials, eh, la visual i l'auditiva. Què generen les persones que la tenen? Doncs eh, greus problemes de comunicació i necessitats molt, molt especials. Necessitats derivades de la dificultat per percebre la realitat de manera global. Penseu que és no veure-hi i no sentir-hi. Ahir, Dia Internacional de les Persones Sorcegues, eh, un petit pas eh, cap a la visualització d'aquest col·lectiu. I més coses. Ara, a la secció Història i Discapacitat, la Carmina Coromines eh, comparteix aquesta tarda amb nosaltres la gran feina que ha fet el doctor Jacinto Convit per totes les persones afectades per la lepra. Bona tarda. La leproseria de Cabo Blanco era una immensa casona construïda el 1906 pel govern venezolà on es trobaven reclosos 1.200 pacients. No sé què era més impressionant, si la malaltia o la cara de dolor d'aquells éssers. La lepra no tenia cura, a la gent la caçaven pel carrer. Ningú es preguntava què passaria amb l'ànima d'aquelles persones. Els ingressaven tan sols per sospitar que patien la malaltia. Es tapaven els miralls com si el reflex del mal hagués de contaminar les ombres. Aquest és el record del doctor Jacinto Convit quan en només 24 anys iniciava una croada contra la lepra que no abandonaria mai. Jacinto Convit va unir esforços amb sis metges veneçolans i dos italians per trobar una cura a aquesta malaltia. Avui és reconegut mundialment per haver trobat el 1987 la vacuna contra la lepra. El 1998 la taxa de malalts s'havia reduït a 0,6 casos per cada 10.000 habitants. Convit va rebre el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica i ha estat nominat al Premi Nobel de Medicina. A punt de complir 100 anys, confessa, el Premi Nobel no em treu la son, la cura contra el càncer sí. sí. Moltes eh, gràcies, Carmina. Impressionant testimoni, el del doctor Convit. petit homenatge a aquest home que, sens dubte, eh, passarà a la història per la seva particular i gran creuada contra la lepra. Ara, més herois de vida al programa. Continguts. What I want, you got, it might be hard to handle. És estiu, és divendres 28 eh, de juny, dia en què us animem a anar al cinema, perquè l'Aimar eh, l'Amo ha estrenat el documental Planeta Blanca. El podem veure als cinemes de Barcelona. Planeta Blanc és un llargmetratge documental sobre la primera expedició de discapacitats que conquereix el Pol Sud. Hem tingut al programa, per exemple, l'Eric Villalón, amb discapacitat visual, que va estar allà al, al, Pol, al Pol Sud, imagineu. Doncs avui el director d'aquest documental que que us relata en imatges aquesta aventura, Planeta Blanc. Més eh, coses. Òscar eh, Borrego Sánchez eh, ve avui a l'Espai de FEDER, una secció on informem cada quart divendres de mes de l'existència de les malalties minoritàries. L'entitat eh, convidada en aquesta ocasió és l'Associació de Dutxent eh, Parent Project Catalunya. Ell, l'Òscar, és pare d'un nen que té distròfia eh, de Dutxent. també, com cada quart divendres de mes, toca tertúlia de cadiraires, la gent que fa servir cadires de rodes. Tot i que tenim una intrusa eh, en aquesta tertúlia, que no fa servir cadira de, rodes, sinó crosses. I avui jo tinc el seu nebodet, que té 11 anys, que és el meu soci en aquesta aventura de fer eh, el programa, ell només té 11 anys i eh, m'està assenyalant que es diu Guillermo Toscas. Mira si és llest. Què tal, Guillermo? Bona tarda. Bé, eh, bona tarda. Com estàs? Molt bé. Com han anat les notes? A veure, explicam les mm, molt bé. Molt sí. bé què vol dir? pues, que m'ha anat molt bé aquest curs i bueno, ara m'estic relaxant al, a l'estiu. Quants eh, excel·lents? Eh, 9 de 10. Nou excel·lents de Déu? Mare de Déu, però si tinc un superdotat aquí a la ràdio. A veure, posa't en peu, que estarem més còmodes. Llavors, tu vens a una tertúlia de cadiraires, de gent que fa servir cadira de rodes. Per què t'han convidat a aquesta tertúlia? Per donar testimoni de la meva tieta, que té una enfermedad però que no va amb cadira de rodes. És una intrusa. <laughs> La bueno. intrusa de la tertúlia. <laughs> Va venir un dia al programa amb les seves crosses i s'ha mm. quedat, <laughs> perquè és una reina. Escolta, què li passa a la teva tieta, que no camina? Pues que té una enfermedad que es diu espina bífida. I tu com la veus amb ella, amb aquesta malaltia? Pues com una altra persona que pot fer qualsevol cosa. Et amb les crosses de tant en tant al culet? No. No, perquè ets bon nen, no? I, i tu coneixes eh, persones que fan servir cadira de rodes? Sí. Sí? Sí. Quines, per exemple? Eh, pues un amic de la meva tieta que es diu Ivan o persones que avui estan a la ràdio. I tu com penses que es viu sobre rodes? Igual diferent, però... Bueno, algunes vegades pots, pots pensar que no pots fer coses, però sí que les pots fer. Aquesta gent et fa pena, a tu? No. No? Què et fan? Admiració, potser? Sí. Sí? Perquè ho tenen difícil avui a la vida. Sí. Tot són escales. Sí. Bueno, ara els deixem parlar perquè se'ls hi cau la bava, eh, de sentir-te. I tant que sí. <laughs> Apali. Donem veu a Aitor Martínez de Lecea, Juan José Moro, Arranxa, Ormazábal, Montserrat Segarra i Petra Unzueta, que són els nostres cadiraires, però que avui són espectadors, eh? Llavors, perquè no agafin gelosia, els deixo saludar una mica. Què tal, com esteu? Bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Tots esteu flipant amb el nen, no? Pues sí. Nou excel·lents de Déu. <laughs> doncs, ja veus. Avui a la tertúlia, quin és el tema que plantegeu? Com ens veuen les persones eh, properes a nosaltres què en pensen de vosaltres. I cadascú de vosaltres ha vingut acompanyat mm, d'aquí, expliqueu-me. Jo he vingut acompanyada del meu fill. Uh mhm. -huh. Jo del meu nebot. Jo d'un amigo, eh, aquí Enrique Puig. Jo de otro amigo, Gaudencio Sastre. Vale. Per què heu escollit aquestes persones perquè us acompanyin avui? Bueno, perquè és el que viu la meva discapacitat més a prop i he pensat que llavors me pot veure d'una altra manera diferent a com me veig jo. Ja. Bueno, jo penso que mm, dintre de, del meu àmbit familiar i social doncs pot ser un bon testimoni perquè també eh, el testimoni d'un nen sempre és interessant. En mi caso, porque, bueno, es un gran amigo y pensaba que sería la persona ideal para venir aquí. Eh, aquest amic t'ha vist caminar, Aitor? Eh, no, no, nunca. No. Ja t'ha conegut en cadira de rodes. Sí. Uh mhm. -huh. I tu, Juanjo? No, yo porque ya le he dicho lo que tiene que decir, si no... es la persona que más me aguanta y, la que más conoce no a mí, sino a todo el mundo de la discapacidad y de la no discapacidad, claro. Bien, Vamos, a, la Petra viene como el llanero solitario, sin nadie. ya <laughs> Ella sola se representa a sí misma. Petra, ¿tú cómo Pensas que veo la gente? A ver, yo creo que mi familia me ve como si estuviera bien, como si no fuera en silla de ruedas. Ellos creen que, que estoy estupenda, las personas de la calle, unos te ven muy discapacitado y otros no, otros te ven normal, pero hay personas que sí que te, te, quieren ayudar mucho más de lo que tú necesitas. Y a veces incluso hasta piensan que por ir en silla de ruedas necesitas más ayuda incluso mental. Ja. ¿Me entiendes? Ja, ja, ja, ja, ja. Bé, doncs a la tertúlia de Cadiraires escoltarem persones que no tenen discapacitat, com l'Enrique Puig, eh, Gaudenci Sastre, Guillermo Toscas, que és el meu ajudant, el de 10, 9 excel·lents de 10, i Daniel Espallargas, que és el fill de la Montse Segarra. I després us deixaré preguntar alguna coseta, al final, eh? D'acord, Cadiraires? Sí? Val. Molt bé. Vinga, molt bé. Molt bé. Doncs eh, això és Catalunya sense barreres. Tenim Toni Huguet al control de so i Montse López que acaba d'arribar. No sé ben bé d'on, mm, quan tothom estava acoblat a l'estudi. Sort que després us acompanya al carrer, eh? perquè si no, si m'heu d'aguantar a mi també per acomiadar-vos... Vinga, eh, a veure, pausa musical i primera entrevista. Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández. Bé, doncs ens posem en marxa al costat d'un ajudant que tinc molt jove avui, en 11 anys, i ja fent un programa de ràdio. Escolta'm, eh, Guillermo, a tu t'agrada el cinema? Sí. Quines pel·lis? Bueno, sobretot les d'acció o, o les... Sobretot les que distribueix el pare d'un amic meu, que sempre veiem les pel·lis a, a, abans de l'estreno. Carai, sí, escolta, tu has vist un documental que es diu Planeta Blanc? No, però m'agradaria. És molt xulo, eh? Li diràs a la tieta que et porti aquest cap de setmana? Mm. Sí. Home, tu dec, eh? Perquè l'has acompanyat a la ràdio. <laughs> Mira, eh, ara farem una entrevista al director d'aquest documental i tu escolta bé aquesta entrevista perquè després et faré Bueno, vaja, que li hauràs de fer alguna pregunta al director. Què et sembla? Bé. Sí? Estaràs atent? Sí. Vinga. Doncs eh, amb tots nosaltres avui a Catalunya sense barreres tenim Aymar eh, de l'Amo, que és el director del llargmetratge Planeta Blanca, un documental que narra l'experiència d'un grup de persones amb discapacitat que van arribar al Pol Sud. Aymar, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? A veure, on podem veure aquest documental ja? Que prenguem nota i no se'ns escapi. Doncs el tenim ja al, al als Girona, sí? de Barcelona, i eh, en breu estarà al, als cinemes eh, Can Castellet, de Sant Boi de Llobregat, i als cinemes Cinebaix, de Sant Feliu de, de Llobregat anem a fer una miqueta de boca al sí. públic. Eh? <laughs> Planeta Blanc, què expliques en imatges? Mm. Bé, Planeta Blanc eh, relata la història de la primera expedició de discapacitats físics que va, anar, va conquerir el Pol Sud. No? Ells els que van, el que van voler fer és eh, acabar un dels, un dels viatges que mai va poder acabar, el mític explorador Ernest Shackleton. Sí. No? que és un dels tres personatges que a principis del segle passat eh, va anar a la conquesta del Pol Sud. No? Edmundsen és el que va arribar, eh, Scott és el que va arribar però malauradament va morir després, i Shackleton es va quedar a pocs quilòmetres d'arribar-hi. No? Llavors, d'una manera metafòrica, el que van voler fer 100 anys, justament 100 anys després, és acabar aquest viatge i acabar conquerint el Pol Sud. No? Ara tu imagina que estem als cinemes Girona, -hmm. És un dimecres i són les 8 del vespre. I la sala està plena. I la sala està planíssima, eh? I tots són oients de Catalunya sense barreres. <laughs> Què veiem en aquesta gran pantalla? Ens podies fer cinc cèntims? Sí, sí, sí. El que es veu és un, és un documental on el que el que relata és la, la manera, les capacitats que tenen la, les persones per aconseguir els seus reptes, no? Eh, des d'una mirada més eh, poètica, per dir-ho. No és un reportatge eh, televisiu on sí. les persones eh, parlen directament a la, a la càmera, sinó veiem com es va desenvolupant aquesta història entre converses entre els personatges, entre localitzacions d'on viuen, eh, els entrenaments i la pròpia Antàrtida. No? Tenim un discapacitat visual explica una mica els protagonistes, com sí, són. Sí, sí, sí. Els protagonistes d'aquesta història és uh, l'Eric Villalón, sí. que tan sols té un 5% de percepció visual, en Xavier Balbuena, que és un amputat femoral, i després en Jesús Noriega, que va néixer sense la mà dreta. Uh mhm. -huh. Llavors, eh, justament sense el que els falta, els ha sumat forces per uh, sumar i, i arribar al, el seu repte. No? Les imatges. Tu vas estar al Pol Sud? No. Eh, la qüestió és que aquesta història jo la conec mm, molt poquet després que ells aterrissin a Barcelona de nou, després de conquerir el Pol Sud, un mes o així, no, no recordo. Això va ser l'any 2009. Uh, eh, però sí que jo estava muntant una altra pel·lícula documental i em van, em van contactar i em van demanar a veure si podien muntar un, uns 10 minuts de les imatges que ells mateixos havien rodat, no? ells i els dos guies que els acompanyaven. I jo vaig dir que sí, m'agradava la història de per si, i, però el que passa que em, em vaig quedar bastant meravellat i captivat per les imatges que, que contenia aquella càmera. No? Hi havia sis hores de material que s'havien de plasmar en 10 minutets i resumir la història, i de sobte, el, al revisar tot aquest material, vaig dir, no, jo no vull fer 10 minuts, jo vull fer una pel·lícula. Ja. Quines imatges es va, et van captivar d'aquella càmera, d'aquelles 6 hores? Bé, primer de tot, eh, la força de, de tres persones que mm, durant tres anys de la seva vida eh, han lluitat per, per plantar-se al mig de l'Antàrtida, no? I això ja, m'és igual si ets discapacitat o no, per la, la paraula discapacitat mai m'ha agradat. I a partir d'aquí mm, vaig bueno, anar estirant i estirant i, i vaig veure que al darrere hi havia, bon, qui, quins personatges hi havia darrere, no? I, i, i a més hi ha alguns planos que realment són molt bonics. Uh -huh. A més a més, tu has rodat a diferents ciutats amb ells, després de que estiguessin ja aquí, uh -huh. a Catalunya, uh -huh. i amb tot això t'ha sortit una pel·li molt maca. Uh -huh. Tan Exacte. maca que el macaco, no sé com tu has, tu has fet, però fa el tema central. <laughs> Ah, exacte, sí, sí. No, I està, li, li vull agrair eh, des d'aquí la, la seva col·laboració perquè és un dels primers, eh, les primeres persones que participen en, en el projecte, no? El, el va voler fer la, la cançó i ens va ajudar molt a a poder mm, anar-la movent mentre es, es feia, no? perquè és, és, és molt complicat moure una pel·lícula documental i, i els canals cada vegada són, costen més. No? Um, gràcies a la seva aportació i de, de la cançó, que és una cançó molt maca, que és la que obre la pel·lícula i, i, els, i els títols de crèdit inicials, uh, doncs, bueno, ens ha ajudat a moure la, la pel·lícula. Però no només Macaco us fa costat. Mm. Tu t'has guanyat de l'estimació de personatges, <laughs> fins i tot del món de la cuina. Sí, sí, sí, hi ha el Carles Gaig, però el Carles Gaig ja hi havia col·laborat amb la, a la pròpia expedició, sí. perquè eh, va voler col·laborar fent-li uns, uns menús especials, no? Um, eh, i se, es van emportar el menjar de cuina catalana al lloc més remot del món. Sí. No? I llavors, durant, durant l'expedició, pues, doncs, també estava en contacte amb ells i el, bueno, els animava, a part d'haver-los enviat a la, al menjar, no? Uh mhm. -huh. I, I llavors em, eh, havia de, havia de sortir també a la pel·lícula, no? Com, com altres personatges satèl·lits que hi ha. No? Aymar, moure un llargmetratge, un documental, és difícil, uh mhm. -huh. mm, tu ho saps. Uh eh, -huh. Mhm. Ja moure una pel·lícula de cinema que no sigui americana <laughs> és bueno, difícil, no? Sí, sí, sí, sí. En qualsevol cas, tens eh, el suport de moltes institucions, entre elles Fundació 11, sí. no? Mm, com, com t'has guanyat eh, companys de viatge? Bé, el, els primers de tot eh, va ser Televisió de Catalunya, eh, perquè aquest documental passat l'estiu es passarà pel programa Sense Ficció. Sí. Val? I, i d'haver treballat ja amb altres coses, pues, eh, ja, ja em coneixia una mica la, la, la trajectòria i van, van recolzar des d'un principi aquest projecte. Però Fundació 11, el, el cert és que la seva participació sempre ha estat des d'un de, de, moment molt, molt positiva i, M'han ajudat molt, sí, sí. Uh -huh. Aymar, eh, vas estrenar ahir el documental sí, a Barcelona. Sí. Uh -huh. Però hi ha tot un recorregut de Planeta Blanc. Fins i tot tens previst portar-lo a Suïssa. Sí, sí, sí. De fet, avui, avui el, el documental s'està passant a Estocolm, eh, dins d'unes jornades que organitza Nacions Unides sí. sobre el, l'esport eh, per la pau i el desenvolupament i, i és eh, present un dels protagonistes, en, en Eric Villalón, que estarà conjuntament amb la pel·lícula la projecció. Uh -huh. Al Cinemes Girona, els dimecres, a les 8 del vespre, eh, a la ciutat de Barcelona, podem veure aquesta pel·li. Uh -huh. Mm? eh, també a Sant Boi del Llobregat, eh, i us podem seguir a, a Facebook. Sí, no? sí, sí. Eh, esteu a Facebook o facebook.com barra Planeta Blanc. Ah, exacte. Us trobem ben bé. Doncs anem a veure, Aymar, què et pregunta un nen d'11 anys sobre aquesta pel·lícula. A veure, Guillermo, tens ganes d'anar al cinema a veure Planeta Blanc? Sí, moltes. Sí? Quin, què, què vols preguntar-li a l'Aimar? Eh, sí. Eh, com et vas sentir al veure aquesta pel·li? Perquè a mi només me l'estàs explicant i ja m'està agradant, perquè estic al·lucinant de que uns discapacitats conqueressin el Port Sud. Uh mhm. -huh. com, com et vas sentir al veure-la? veu... Aquestes sis hores de... Ah, val, val, val, val. el material de, de com ells Bé, doncs, pues, eh, ostres, pues, de, sorprès, sorprès i bueno, un, et dona un, una lliçó de, de, de força, no?, sobretot. De, de, ostres, una gent que en principi mm, teòricament ha de tenir unes certes eh, dificultats per fer certes coses que jo inclús no m'atreviria a fer i, i, i s'han tirat a la piscina i ho han fet, no? Sí. Tu com t'imagines que un sec va pel pol, no sé. Jo, jo no veuria res, és no tot sé, blanc. <laughs> Ja, sí, bueno, no canvia molt si ets sec o no, perquè no veus molt. <laughs> <laughs> Suposo. també és veritat, també però... és veritat, eh? Però, bueno, jo, a mi em donaria por i no tinc cap discapacitat, o sigui que, bueno, molt, Imagina't la tieta, la tieta Aranxa al Pol, al Pol Sud, com s'ho faria. va anar un company amputat, eh? <laughs> O sigui, què? On s'ho sí, faria sí. la tieta Aranxa ja? Tu què creus? No sé, no sé ni com ho faria jo. <laughs> Molt bé. Alguna pregunta més que vulguis parlar, Imar? Mm, no. Demanaré un autògraf, no? Sí, després, ja. Després, després. Mira, i aquí tinc l'Aitor, que no vol callar. Eh? Ell diu, però què és això de deixar-me sense parlar? Jo també vull fer una pregunta, la última, endavant. poc picadillo, ¿no? Yo estaba apuntado para esta expedición también. Eh, pero bueno, igual porque mi discapacidad era igual demasiado, no sé, igual complicado para, para hacer el trayecto, pues no me llamaron. Pero quería saber, sé que es un poco pronto para decirlo, si igual tenéis pensado de hacer otra, una segunda parte y si igual hay posibilidades de que yo vaya. <laughs> bueno, eso le tenéis que preguntar a la asociación que montó la expedición, que es En cualquier caso, él la peli. <laughs> Exacto, yo te sigo. vale. Jo <laughs> haré la pel·lícula. Vale, <laughs> Molt bé. Eh, doncs, Aymar eh, de l'Amo, moltíssima sort en Planeta Blanc. Moltes eh, al cinema Girona anirem un dimecres a les 8 del vespre a veure el teu documental, clar que sí. I qualsevol informació que vulguis donar del documental ja saps on som. Molt bé, gràcies. Una abraçada ben forta. Salut. Vinga, adeu. Nosaltres continuem ara, fem una petita pausa literària amb la Mercè i la Carme i després parlem de la distròfia Duchenne. El calidoscopi de Mercè Guiu. Espanya és líder mundial en donació d'òrgans. Dona vida en vida. És un lema de l'Associació Espanyola de Transplantados. A part d'aquesta associació, n'hi ha d'altres autonòmiques que trobareu a la xarxa. En totes hi ha motius de satisfacció col·lectiva, vida salvada, futur. La CET, o Societat Espanyola de Transplantes, promou la difusió dels coneixements en el camp del transplantament d'òrgans impulsa l'organització d'actes que afavoreixin aquest fi i convoca beques d'investigació. Tecnicismes a part per una profana. En ciència com jo, el sol fet de donar una ullada als projectes que surten a la web em remou per dins. Fa anys que sóc donant i aquesta és sempre una decisió molt íntima i personal. No obstant això, ser el primer país del món en donant diu molt d'una societat, mancada massa sovint de reforços positius i castigada per les decisions de pocs i poques, que no s'esforcen en ser solidaris. Pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. En l'espai on la veu es fa mot inquiet, pren cos viu al contacte d'aquest llapis que espera la deessa que vol eclipsar dins del blanc del paper del seu temple. Dins del tot i el no-res. De puntetes fas passes, engendrades pel verb, que aixopluga la força, tot trencant la distància, per entendre el prodigi de la ment alquimista. Com poder submergir-se al recinte de l'ombra que sol sap donar llum? Com voldria copsar el misteri que guarda tota ment dins de l'ésser. Hi ha qui va a palpentes i no sap com entendre els seus íntims camins, tan perfectes i exactes, on s'amaguen les pors i d'on surt tant d'amor i d'on ve la memòria i per què es torna fum. Mai ningú arribarà a assolir la grandesa i el tresor de l'humà que és la ment tan perfecta com deleix el meu mot de ser vers a dins d'ella i escalfar en el silenci la veu d'un nou poema.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 L'entitat convidada en aquesta ocasió és l'Associació de Dutxent eh, Parent Project Catalunya, amb la veu de Òscar Borrego Sánchez, que és el pare d'un nen de 6 anys que va estar diagnosticat de eh, distròfia de Duchenne al mes de gener. Òscar, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Molt recent el diagnòstic. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que es que eh, nosotros empezábamos a notar que el niño pues eh, se, tropezaba bastante, se caía bastante. Entonces eh, decidí, bueno, se decidió eh, llevarlo al médico de cabecera, el por qué pasaba, y entonces pues de ahí se le derivó pues a San Juan de Dios, donde se le hicieron una serie de pruebas genéticas, donde, bueno, Hospital del Mar y San Juan de Dios se pusieron de acuerdo, y entonces pues prácticamente hace eh, apenas un mes que realmente han diagnosticado la enfermedad de Duchenne uh -huh. al crío. Mm, tot i que des del mes de gener vosaltres ja sabíeu que els trets anaven per aquí, uh -huh. i, i escolta, com heu rebut la notícia a casa? Bueno, la verdad que es que es un, es un varapalo, es, uh -huh. un, es un palo que es bastante, es bastante duro, porque claro, tú ves eh, un niño con cinco años, que, que, que niño de cinco años no se cae jugando o en el parque, ¿no? Claro. Pero ves, eh, empiezas a notar, por ejemplo, que había días que le costaba eh, subir el escalón para meterse en la cama, eh, subir unas escaleras, y entonces todo eso hizo sospechar, ¿no? Claro, cuando te dicen que el niño tiene la enfermedad de Duchenne, pues, bueno, mm, la que más está padeciendo es la madre, ¿no? Es la madre que es, es, la que le, le dieron també la notícia, no? Uh -huh. Tu saps, mm, vosaltres, la família, sabeu lo, el que és la distròfia de Duchenne? Com l'explicaríeu als oients? Bueno, eh, la distrofia muscular de Duchenne és un, bueno, és un desorden genètic que és la, la distrofina, que lo que hace es que alimenta el músculo. Si falla esta distrofina, lo que hace es que el músculo eh, se convierte en grasa y no hace la función que tiene que hacer. Al hacerse, al hacerse grasa, no solo afecta a lo que es lo en las piernas, sino todos los músculos. Eh, esta enfermedad lo que hace es una enfermedad degenerativa, de las conocidas como raras, que hoy en día no tienen cura, y acaban sin, sin esta medicación que se está investigando, acaban en silla de ruedas. ve así Bé, la distrofia de Duchenne ¿Y eh, cómo la está viviendo el nen? ¿Cómo es diu? Eh, Eric. Eric, ¿cómo, ¿cómo viviendo viviendo Eric total ¿Qué que está pasando? Bueno, él lo está viviendo como, como un niño normal. Eh, él muchas veces nos comenta que, que bueno, que, que tiene las piernas flojas, ¿no? Ya. Porque como es un niño que actúa totalmente normal. Eh, va al parque, juega normal. hay veces que se le cansa mucho, hay veces que se le cansa mucho las piernas, pero él lo ve normal. Él dice que, que hoy tengo las piernas flojas y cuando tiene las piernas flojas, pues eh, para él es algo normal. Tampoco le queremos decir mucho más. Uh de la malaltía no condiciona eh, Forza la seva vida. No la condiciona porque tampoco la tiene tan tan avanzada. O sea, dentro de los, de los Duchenne eh, no está tan avanzada como, como otros niños que estamos conociendo, que sí que, sí que van mucho más avanzados, eh, hay niños con la misma edad que, ya van con, pañales, que ya les cuesta moverse mucho más y que están con una medicación, como son los corticoides, que lo que hacen es que, es que le está retrasando lo que es el tema de la enfermedad, no? Uh -huh. Vale, què necessiteu eh, Bueno, nosotros eh, lo que estamos intentando es, a, base de, de eventos, recaudar fondos para seguir con las fases de la investigación. Ahora hay dos fases, pero bueno, sabes que esto, como va el tema de administración, farmacéuticas y todo esto, eh, mm, ahora mismo nos están pidiendo alrededor de unos 30.000 euros para poder seguir esa investigación. Nosotros estamos haciendo eventos solidarios como recogida de, recogida de tapones, eh, estamos haciendo eh, mercadillos, eh, obras de teatro donde estamos participando. Eh, o sea, la gente se està, se està volcando mucho con este tema, no? Uh -huh. Molt bé. Per, per tant, vosaltres necessiteu que avanci la investigació, bàsicament, perquè aquests nens eh, i els que vindran tinguin una esperança de vida molt, molt millor, amb molta més qualitat uh -huh. i, i de més. Bé, eh, no sé si preguntar, Juanjo, mm, què pregunto? Sí, veure, en, aqu eh... en aquest punt, a veure... ¿Cómo es recaptan fons en una época como la que vivimos? Bueno, pues hay que ponerse al pie del cañón y, ir mirando, indagando por todos los sitios. Y a veces es curioso, pero en los tiempos de crisis hay lugares, hay nichos donde se puede llegar a sacar algo más de dinero. Tenemos que confiar en la buena fe y solidaridad de, la la para qué yo no voy a a Oscar eh, Borrego ni molt menys desanimat. No, no, no estoy desanimado, porque quizá, quizá yo soy una persona que no me, no me rindo fácilmente. Eh, yo me puedo meter en, un ordenador y tirarme horas y horas y horas picando a, donde haga falta. Y, voy donde haga falta, ¿no? Porque piensa que yo no los, nosotros los padres de los padres no, no lo hacemos por, por nuestro beneficio, sino son ellos, ¿no? Y muchas veces nosotros, pues reflexionando, eh, eh, decimos, coño, si es una cosa que es que, al fin y al cabo es ellos, ¿no? Son, niños eh, de, que, empiezan la enfermedad a, los dos años y tú dices, bueno, es que a los doce van a acabar en una silla de ruedas, ¿no? O sea, si, no hay una medicación pronto, eh, esa, niñez, esa juventud se trunca. Niños que pueden estar jugando a fútbol, que, con seis o doce años acaben en una silla de ruedas, mm, claro, pues eso te hace luchar más todavía y picar en las puertas que haga falta. Eh, a, la taula tres companys que dan distrofia, no de Duchent, sí, cap de, tres, pero son Yo, dices una frase, que sé que es una frase hecha, y a los 12 años acabarán en una silla de ruedas. Pues se sentarán en una silla de ruedas. Y seguramente cuando ese niño, Eric, se siente en la silla de ruedas, la verá como una salvación, la verá como un descanso, la verá como un descubrir un mundo que no puede descubrir por sus propios pies, ¿no? Yo digo siempre, porque nos ha tocado mucho de hablar con padres, hay una asociación, porque mientras llega la investigación, lo que hay que procurar es mantener la mejor calidad de vida posible. Ahí está la asociación para asesorar sobre ese tema. Yo te diría a ti y a su madre que, sé que es ¿eh? que mire las capacidades de ese niño, que no le mire los pies de puntilla, cuando esté en la silla, si es que está, que no mire la silla, que le mire a él. Y yo le digo a los niños directamente a ellos, nosotros las piernas las tenemos flojas, pero la cabeza la tenemos en nuestro sitio. Y tenemos que demostrar al mundo que una persona con un Duchenne, con una distrofia, con una enfermedad neuromuscular, puede hacer posible un mundo mucho mejor del que tenemos. No, nosotros no miramos, nosotros no miramos el tema, el tema de las piernas no miramos porque nosotros, eh, como, todos, ¿no? Como todos los, padres que tienen niños con Duchenne, otro tipo de enfermedades, ¿no? Nosotros miramos cómo es la persona, cómo es ese niño. Eh, yo le digo muchas veces a, mi pareja, ¿no? Eh, o a mi mujer, yo le digo muchas veces, vive el día a día, no mires en qué va a pasar mañana, ¿vale? Porque mm, yo sé, sé y confío en que de aquí a dos o tres años encuentren eh, esa, medicación que quizá, quizá los, que, los que ya están en, un proceso más largo, ellos ya, por desgracia, pues no van a poder caminar, pero los que vengan detrás conseguiremos que, tengan esa cura, ¿vale? Mientras tanto, yo lo único que puedo decir a todos esos padres que, le acaban de diagnosticar ahora el Duchenne o, o que ya tienen Duchenne, que miren el día a día, que no miren qué va a pasar mañana, qué va a pasar, sino el día a día, una sonrisa, una alegría, eh, como el, el, el hecho de, de verlo jugar en el parque es lo mejor que puede haber para un niño hoy en día. ¿Qué, qué, qué, mm, qué diu Eric que le pasa quan li preguntas hoy tinc las camas flujas? Tiene las camas flojitas. Hoy tengo las camas hoy flojas. tengo las camas flojitas. Sí, vamos a ver, eh. Guillermo, tu com jugarías amb un nen que diu que té les cames flujas? Pues no ho sé. <laughs> Què te l'ha sentat? Eh, pues eh, jugaria mm, a coses més tranquil·les, a jocs de taula, però seguim jugant amb ell, no, no es té que deixar de jugar. Uh -huh. Vale. I, I quan escoltes a l'Òscar parlar del seu fill, que podria ser un germà teu, tens germans més petits que tu? Sí. sí? De 6 anys, per, per casualitat? Eh, sí. Sí? Anda, mira, On? veus? Molt bé, quan veus eh, parlar l'Òscar del seu fill, que té aquesta distròfia de Duchem, què, què penses? Pues, bueno, més o menys el que ha dit el Juanjo, eh, o ell, que, bueno, tens que aprofitar el dia a dia mm, i tractar-ho com una persona normal. Tu has estat malalt alguna vegada? Sí. Sí? Què has tingut, per exemple? Eh, amigdalitis. Vale, quan tenies amigdalitis, que no podies empassar-te res, oi que no? I pensaves, mama, què tinc aquí al coll? Tu què, què, què, què creies que et passaria? Pues no ho sé, eh, estic una mica incòmoda, perquè no podia fer coses com tragar que nens podien. Uh mhm. -huh. Va, estaves incòmoda perquè no podies fer coses que altres nens sí podien, com imaginem que l'Eric. Si un dia està al parc i té les cames fluixes, yeah. home, còmode no estarà. No. no. Se pot estar incòmode com tu perquè no pot fer coses que altres sí. Vale, a tu què t'ajudava? Pues, no sé, la meva mare que un dia que em curaria. Ah, veus? Ostres, Òscar, tens la solució, eh? Ya sabes, Lucas, sí, sí. ja el que las de Bueno, yo quiero hacer una puntualización. No es que no, es que no pueda hacer... No es que el niño no pueda hacer eh, cosas que hacen los demás. es decir, hace exactamente lo mismo. Él, tiene su bicicleta, él tiene su patín, simplemente que, no tiene la rapidez para correr como los demás, pero corre igual. Eh, se levanta de la misma forma, con dificultad, pero hace exactamente lo mismo. Eh, no, es que, no es que no pueda hacer cosas. Él se sube a los columpios, él hace exactamente lo mismo. Lo único que, por ejemplo, sus amigos eh, lo conocen ya desde siempre, desde, parvulitos, y, han visto cómo, es él. Y lo único que hacen es que, por ejemplo, ahora, a la hora de jugar al pilla-pilla, ¿no? Que se dice, pues lo único que hacen es darle un poquito más de ventaja, nada más. Sí, que hay solidaridad entre compaís, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que es que... Bueno, no, no que que yo sí, ¿eh? y lo que habla, y lo que habla. Sí, sí. Si, por la mitad que el Juanjo... Bueno, es, lo que dicen, ¿no? Que, las piernas a lo mejor le fallan, pero tiene una cabeza que pues a nosotros nos sorprende mucho, ¿eh? Me adelanto, ¿eh? Y a lo mejor, ojalá me equivoque, pues cuando tenga la silla, habrá que echarle el freno. Porque <laughs> yo también les digo mucho, sobre todo a los padres, nuestros niños no podrán ser un gran jugador de fútbol, ni podrán ser eh, buenos albañiles, pero sí que pueden ser buenos entrenadores y buenos arquitectos. Sí, sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Molt bé, doncs moltes gràcies pel teu testimonio, Òscar. Eh, una abraçada ben forta a l'Eric. Eh? De tant, de posa el fre Eh? Sí, sí. I avui hem parlat una mica amb... Imaginen un nen com l'Eric de la distrofia de Duchem amb un altre to, clar que sí. L'esperança, la investigació. Eh, la força, afrontar el dia a dia amb valentia com ho feu vosaltres. Una abraçada, Òscar. Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies a vosaltres. programa. I ara nosaltres anunciem ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Avui ens acompanya des de FSC Inserta Maite Rodríguez. Bona tarda. Bona tarda, Anna. A FSC Inserta aquesta setmana continuem seleccionant perfils de neteja per les zones de Barcelona i del Vallès per donar servei tant a nivell de neteja d'oficines com per fer neteja a les zones comuns de diferents hotels de Barcelona. Es Requereix personal amb disponibilitat per treballar mitges jornades, però partides de matí i tarda, o bé per fer els torns de cap de setmana. També, per a empresa de serveis, de serveis es requereix quatre monitors escolars a diferents centres escolars de Granollers, Canovelles, Gavà i Barcelona Ciutat. És imprescindible el títol de monitor de lleure o magisteri. Les funcions tindran a veure amb el control dels nens i el seu comportament al menjador i la part educativa, com atendre els tallers i activitats que es fan diàriament. I ja, per finalitzar, continuem fent recerca per diverses empreses que ens sol·liciten personal administratiu en domini d'idiomes, anglès, francès, alemany i altres. Preferiblement formació de grau mig d'administració, comercial o màrqueting. Es valorarà experiència en tasques de recepció, en atenció telefònica i en llocs de treball orientats al client.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 Molt bon cap de setmana i fins la setmana vinent. Gràcies, eh, Maite. Més informació d'aquestes ofertes laborals o d'altres a www.portalento.es. És el portal de les ofertes de treball per persones amb discapacitat. www.portalento.es. Ara fem una petita pausa musical i parlem dels cadiraires.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 Doncs eh, ara sí, ja hi som, dins del temps de, de tertúlia Catalunya sense barreres, com cada quart divendres de mes, toca la tertúlia dels cadiraires, de les persones que fan servir cadira de rodes i que ens expliquen com és la seva vida. El que passa que avui no serà ben bé així la cosa. Avui hem pensat eh, que cadascú dels cadiraires aportés una persona sense discapacitat al programa per tal que eh, aquests altres tertulians expliquin com ens veuen i perceben a les persones amb discapacitat, les que fan servir cadira de rodes. Per això ens acompanyen l'Enrique Puig, que és amic d'Aitor Martínez de Lecea. Enrique, què tal? Benvingut què tal? Bona tarda. al programa. També eh, Gaudencio Sastre, amic de Juan José Moro. Què tal, Gaudencio? Molt bé, molt Bona bé. tarda, benvingut. Bona tarda eh, Guillermo Toscas, que és el, el meu ajudant, és el nebot de l'Aranxa Ormazábal. Que, eh, ja no estàs nerviós, oi? No. Ets un professional total, eh? <laughs> ja veuràs els teus companys de tertúlia que estaran més nerviosos que tu, eh? I eh, també ens acompanya Daniel Espallargas, que és el fill de Montserrat Segarra. Què tal? Hola, bona tarda. Com estàs, Daniel? Que moltes vegades has acompanyat la teva mare a la ràdio, però mai has passat. Mai he passat. Vale. Doncs tots quatre, expliqueu-me... Eh, com veieu les persones que fan servir cadira de rodes? Com, com, què en penseu vosaltres? Una, un exemple de superació dia a dia, perquè a vegades les persones que estem vivint o estem més a prop d'ells volem ajudar tant i ells són molt orgullosos i llavors veus que realment a vegades no necessiten tanta ajuda com ens pensem. Ja. Yeah Bueno, jo el meu amic eh, Aitor pues, doncs, bueno, el veig com una persona amb un espírit de superació increïble, eh, sempre amb una actitud positiva i, bueno, mm, a veure, el que jo a vegades penso, hòstia, si, com, què passaria si jo estiguessis en, en, el seu lloc? Eh, però, vaja, jo el que sento és admiració, és sobretot, sí, sí. Uh -huh. eh, el meu, eh, amb el Juanjo jo penso que ja és eh, una, una cosa totalment extraordinària, perquè resulta que eh, ja són set anys el que portem juntos, i més que, que o sigui, mm, el, el tema de la cadira de rodes per mi no és, eh, no és més que un, un, un eh, simple eh, una característica una, més. No, un, com, com un, una una nimeda, mm. perquè resulta que, que el, lo que més eh, admiro d'ell és precisament eh, aquesta, aquesta empenta i aquesta eh, gran il·lusió que té per, per portar a terme les coses. Ja. Bueno, jo a la meva tieta la veig eh, una persona, una altra persona normal, que pot fer les mateixes coses que nosaltres i bueno, eh, sempre fa les coses per ella mateixa, encara que algunes vegades el tinc que ajudar, però moltes vegades em passo ja. d'ajudar-la. Fas més del que necessita. Sí. De totes formes, esteu donant una visió molt amable de les persones en cadira de rodes que si quin espai de superació, que si mare meva que ho fan tot... Però clar, és que vosaltres us estimeu, aquests sí. cadiraires. Sí. Però què pensa la gent del carrer? Què us han dit alguna vegada, amics o amigues? Bueno, eh, que què li passa a la meva tieta, però sempre ho han entès. Ho han entès? Sí. No has tingut problema? No. Uh -huh. I a vosaltres? Bueno, a mi sempre moltes vegades em feliciten, però és que a vegades aquesta felicitació mm, jo els dic, és que no m'heu de felicitar perquè si no ho faig jo, qui, ho, qui altre ho farà, no? Mm, només espero de la vida que faci el mateix que m'han fet a mi. Si jo estigués sentat en una cadira, pues, suposo que m'agradaria que m'ajudessin. O les persones que tingués al voltant, pues, que, que no sé, fessin yeah. el mateix. Sí, jo en el cas de Tor vaig, mm, veig que eh, no, no li agrada que li ajuden. Eh, vol eh, sempre bueno, fer-ho ell sol i, i tal, i quan a vegades dius, bueno, veia, t'he una mano, per què tal? No, no, no, què tal, i què qual, ja ho puc fer jo, no? I això, bueno, doncs moltes vegades, clar, talla i dir, bueno, doncs quedo quiet, eh, que ja, ja t'ho faràs, eh, perquè el selector... Ja t'ho faràs simpàtic, no? És molt, molt cabezón, eh? Ah, imagina't, Enrique, que a mi el cadidaire aquest, el Juanjo aquest que admireu tant, m'ha dit repelent abans de començar el programa, o sigui, que de tot sí, sí menys sí, simpàtics, sí, sí. perdona que us ho digui, Juanjo. ¿Sí o no? Bueno, yo tengo un humor un poco sarcástico irónico, burlesco y desenfadado. Pero no sabe de más que no es eso lo que pienso. O yo. Yo lo que sí quiero que dejar claro es que gracias a estas personas que tanto hablan también de nosotros, es gracias a ellos que nosotros podemos hacer algo en la vida. O sea, yo mm, a mí me pueden valorar todo lo que quieran, pero si yo no tengo a nadie que me levante de la cama, yo no puedo hacer nada de lo que hago. O sea, que, que esa hay una simbiosis que se, yo lo que más destacaría es la sencillez, la humildad, el hacer las cosas sin esperar nada a cambio, y así es como estamos desarrollando una sociedad que, por desgracia, no es visible. Solamente se visibilizan pues otros valores que le pueden dar por otro lado, no? ya busaltas Ja. Eh, mm, que la, aquestes que fan servir las cadillas de rodes, que les coneixeu, són amigues vostres, us desperten admiració. sin sigueu sincers. Sigueu sincers, si us plau. es admiración tot és sempre positiu? És que no m'ho puc creure. Bueno, a veure, clar, a vegades penses també, ostres, mm, vaya palo, eh, perquè realment és, eh, és, és un palo, és, és, hòstia, és una, una putada, eh, no, claro. Però, bueno, mm, a mi és que em, mm, serveix també com, com bueno, per, per superar-me a mi mateix, eh, perquè dir, ostres, si, si aquest tio està fent això, a veure, jo de què me vull a quejar, eh, de, de qualsevol xorradilla que em pugui passar, no? No, és que, és que, és que no, no, no, no, no veig on posar cap pega, no? És que, no, no, és que és admiració total. Però, però de vegades penses, quin pal, no? Sí, clar, clar. Ah, clar clar que és un bueno, pal. Maitor, bueno, Home, sigueu eh, sincers, vinga, coses que no siguin Són positives. Són persones molt tossudes i molt orgulloses. Ah. Molt, moltíssim. Eus. Sí. Eus. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, també, eh, molt, molt exigents en quant a, a fer les coses com ells eh, volen. Ah, clar, eh, clar. Les coses han de fer oh, tal ah. com ah. ells eh, eh? tenen eh, establert. Sí, bueno, que, que algunes vegades vas pel carrer i, bueno, eh, moltes vegades la meva tieta, quan jo era petit, veia que algunes vegades la miraven, però jo no la miro com, com una altra persona, com fan persones altres persones. Altres persones miren els cadiraires com, diries tu? Amb una cara de pena. Amb pena? Sí. Oi que sí? Pobrissons. Què els hi passa? Eh? Veus tu com Petra tot no és admiració? Què et penses tu? Vinga, llengua llarga. No, Atísala aquí. I tanto que no és admiració. ¿eh? O sea, a veces pues, pues se compadecen de ti como es normal. O sea, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos fuertes, nosotros nos ponemos una barrera. Entonces, pues tú te ves bien, o sea, tú te ves bien. Y después, mm, como pensamos tanto, lo que dice Juanjo, lo calculamos todo. Nosotros calculamos, ahora cuando hago esto, esto, lo tienes todo programado para que te resulte fácil. Entonces, cuando te ayudan, tú quieres hacerlo como tú lo haces, <laughs> todo programado. Claro. tu cabeza va pensando, ahora voy a ir a comprar. Una persona va y pum, no se preocupa. Pues ahora tengo que ir a comprar y tengo, a ver, aquello lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Tengo que coger eh, un medio de transporte, ¿cómo tengo que hacer? Tú te lo programas todo. Mientras una persona normal no programa, a ver, programar. No, y no solo eso, yo agregaría que el que no tiene dependencia lo hace cuando quiere y como quiere. Y nosotros, como cuando tenemos que hacer algo, siempre tenemos que pedir permiso, pues siempre se nos ve más. Y además, vosotros sabréis que a nosotros 5 centímetros nos podéis la vida en 5 centímetros. Claro. ¿Qué, qué 5 centímetros a toda la vida? si yo tengo este vaso aquí es porque a lo mejor yo puedo llegar aquí. Pero con toda la buena intención tú vas y me lo mueves 10 centímetros y a lo mejor me está fastidiando la, el movimiento de... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. A ver, Arancha, agafa'm aquest micro i digue'm què és això de que sou tossuts. <laughs> què vol dir que sou tossuts? Home, jo crec que això ho tindria que aclarir qui ho ha dit, no? ah, clar, ella no és tossuda. Home, diuen que sí, eh? La veritat. Sí. Val, i, i, i... No, home, jo crec que també si tens les coses eh, més difícils que els altres, també, eh, bueno, tens que lluitar més, tens que esforçar-te més i tens que, que tenir la, molta força per moltes vegades a poder-ho aconseguir. Aleshores, això requereix molt l'esforç i molta perseverància i potser tu sudés. Ja. Sí, precisament eh, en això ho volia jo abundar, perquè és, és el, el fet de que tinguin tantes dificultats el que els fa que hagin de fer mecanitzar tots els processos per eh, no haver de, de patir cap, cap fallida. Perquè okay. en el moment que un, un d'aquests elements se'ls va de, del pensament, pot venir la, el gran cataclec. Vale. Escolteu una cosa persones que no teniu discapacitat. A veure, i en segons quins ambients o davant de segons quines eh, mirades, no us fa una mica de vergonya anar acompanyats d'un discapacitat? Sigueu sincers, eh? Aquí estem no, no. per dir les coses tal i com són, no, jo... no políticament correctes. No, no, no, no. Jo penso que és tot el contrari. Jo eh, tinc com com a, a bandera meva de, de, de, de dir que sóc acompanyant d'una persona que va en cadira de rodes. Jo encara em trobo, amb, amb el temps en què estem, a vegades mirades com si fossin bitxos raros. I són aquestes realment les que no suporto. Les altres mm, són... Jo crec que, a veure, una mica també de proteccionisme, no? Fem de, de, de bueno, eh, de, de, com de guardaespaldes, eh? De, a veure, tu, que vaig amb eh, l'Aitor, en aquest cas, i i cuidado, eh? que no hi hagi algun obstacle, qualsevol cosa que li pugui dificultar el passar o, i també t'emprenyes quan veus alguna reacció de, de gent que, pues, que no es mou, no? Eh, si està aquí, deixa passar, si plau, no? Sí. Mira una mica de... de... Sí, Algunes sí. vegades inclús hem, hem hagut de batallar contra els mitjans de transport, me recordaré tota la vida, <laughs> d'una vegada a la, a la plaça, a l'estació d'universitat, que em vaig haver de barallar amb el, amb el, el conductor del, del metro perquè em va tancar quan, quan eh, Juanjo estava al mig de la, de, de, de, de cedir al... De les portes, ja, ja, ja. Mm-hmm. Sí, bueno, eh, sí que és veritat que quan era petit eh, sí que m'incomodava una miqueta, però ara veig que és, és un honor anar amb ells, perquè, ostres, veus proves de que poden fer coses, com la meva tieta que viu sola, porta el cotxe, eh, fa el que vol. Uh mhm, -huh, però tu ets molt valent, eh? Però tu has reconegut que al començament sí. deies, ostres, quina vergonya em fa això, eh? Mm. Però no està la tieta bé, a veure, perquè eh, tu has, has superat això perquè has descobert tot un món molt diferent, però al començament pues, doncs, tu, tu senties vergonya, oi que sí? Sí. Les meves germanes, que no són albines, també tenien vergonya quan m'acompanyaven a mi a segons quins llocs. És que això passa i per què no dir-ho? Què penseu? Tot és tan perfecte sempre? Doncs pues, pues no, les meves germanes a mi m'admiren, però de vegades han passat vergonya, perquè sóc diferent. Claro, pero eso es una función que digo yo nuestra, ¿no? De, de salir a la calle y mostrar a la gente, porque somos personas normales y corrientes que tenemos nuestra idiosincràsia. A veure, micros per la Montserrat i l'Aitor, que no els he deixat parlar gens, eh? Em queda un minut de programa. <laughs> Companys, com heu vist eh, totes les coses que s'han dit sobre vosaltres? Pues la veritat és que ha sigut molt esperançador i sobretot la perspectiva d'un nen com ens veu això m'ha agradat molt, el felicito i m'agrada molt. Llavors el meu dia a dia serà molt més fàcil perquè penso que hi ha una mica d'esperança en que canviarem aquesta societat de no veure'ns els bitxos raros ni res, perquè encara que anem en caire de rodes, continuen ser Aitors, continuen ser Juanjo, continua ser Petra i continuen ser Montse. Jo ho crec que sí. Vinga, per aquí. Al final sempre són, al final són persones y no és nada més. A mi m'han gustat gustado mucho muchas cosas que, que se han dicho aquí, como por ejemplo el de la tozudez, Eh, la cosa és que, bueno, Mira, parlarem de la tossudesa en l'últim programa, jo perquè ara ho hem tota...